استعيذ بالله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين alloh subhanahu va taolo o'lim va hayot haqidagi bo'lgan bir haqiqatni oddiy haqiqatni bayon qilyapti bu haqiqat oddiy bo'lishiga qaramasdan ko'p kishilar shu haqiqatni hayotlarida joriy qilmaganlik sababli ko'p dovdirashadilar har bir kishi olloh subhanahu va taolo tayin qilgan muhlatni yashaydi undan ortiq muhlat yashamaydi undan kam ham bo'lmaydi hayoti kishi uchun ollohni iznisiz Allohni tayin qilib qo'ygan muhlatidan tashqarisiz o'lishligi mumkin emas. Alloh tayin qilgan muhlatni hayotda kechiradi va shu soatdan kechikmasdan va ilgari bo'lmasdan o'ladi. Kitaban muajjala bu yozib qo'yilgan muayyan muhlat. Demak, Alloh yo'lida kurashayotgan kishining hisobida o'lish, yashash bo'lmasligi kerak. O'lim agar inson Alloh yo'lida kurash qilib borayotgan vaqtida zolimlarning zulmidan qo'rqishligi uni umrini uzaytirmaydi. Uning Allohning yo'lida shajoat bilan kurashligi uning umrini qisqartirmaydi. Demak, o'lim va hayot insonning hisobida bo'lmasligi kerak. Insonning hisobida Alloh tarafidan buyurilgan vazifalarni o'tashlik bo'lmoqligi kerak. bu o'tayotgan kishilar ham muhlat tayin bo'lgan muhlatga yetganda vafot topadilar bundan qo'rqib bekinib yashagan kishilar ham shu muhlatlari bo'lganda xor bo'lib o'lishadilar